Do të them, është një mëngjes shumë i bukur. Shumë i bukur. I muajit maj, data sot është 5, është dita e dëshmorëve, gëzuar. Meqë ra fjala është një ditë që mm. edhe un them përkujtohen të gjithë ata që janë të rënë në luftra, tan, të pafundme. Po duhet nderojnë ata që kanë rënë për shembull në kohë paqe, po them oficer policie, apo në krye të po, detyrës. Po, po, po duhej, mendoj unë. Se pastaj bie që nderojmë vetëm njerëz që kanë vdekur para 100 vjetëve Dhe të tjerë që mund të kenë humbur jetën më, më vonë Më kupton ç'dua të? Po, po, po, ke shumë drejt Do të duheshin, oke okay. Po, unë sigurisht bëra shaka kur thash që Jemi këtu në studio ne jemi që të pestë, si gjithmonë Apo jo, Olta Reka, mirëmëngjesi edhe ty, mirë se erdhe Hello Po nuk e di të marrë masat, vetëm mos të jenë aty. Merr masa Lali Eri. Merr masa. Të mos lehin. Të mos lehin ju lutem. Ti ti, ti mendon që në këtë anë të rrugës nuk ka dhe aty të del një më i madh akoma. Po. oh my god, po tani ngat. Po nëse nuk ke frikë Olta nuk të bën gjë. E di. Olta ka njerëz që kanë mësuar të thoja. Nuk të thoja. Çfarë? Nuk e di Eri. Shiko, qentë kanë diçka Lori dhe ti nuk e ke kuptuar akoma këtë pjesë. Jeri. Dikur. Mbaj ti po ti e mbaj nga ti si mbaj nga frika, ti mbaj. Ti mbaj çantën të Se je e rrjedhur. Domethën në kuptimin më të mirë të fjalës Jeri po. Duhet të ju shëndet. Le të themi ca gjëra, nuk i ke të gjitha. Brava, je një bravë që nuk nuk e s'ku mbyllet mirë. Po gjithsesi, në lidhje me qenin, se është me sallam në xhep. Këtë dua të them. Por e mbaj më, ja, se mbaj më para, jo nuk ishte shumë kohë më parë. Kur kur vinte Puçi quhet ai qeni, i lagjes po. Ndërsa xhiroja një film. Edhe vetëm kur dilte një, thonë, "Po sallami nga doli këtu, jemi në kafe." Po po, e kemi me vete. Jeri, normal. Çanta me sallam, shumë me vete. Ti mendon që Jeri mban tualete a gjëra, jo, e ke më sysh kështu. Ja, ato i mban në shtëpi jo. Shihem. Nuk e zë vendin në çantë për ato. Ëm, por e- është e vërtetë ajo që që qentë mund ta nuhasin kur ti ke frikë dhe pastaj të sillen në mënyrë të atillë apo të këtillë bazuar në atë frikën tënde. Madje mund të analizojnë dhe frikërat e tua Lori. Absolutisht. Kam përshtypjen që një qen po të kishte një divan do ishte psikolog shumë i mirë. Jo vetëm ulesh atje dhe thua shiko. E frika që mund të kesh për të ardhmen, për marrëdhëniet, për gjërat e ke parasysh karriera sot është gjithmonë strese. Po mirë, si ka mundësi që ai e ndjen erën edhe kur ti je një çikë e vogël dhe të vjen me vrap. Lori po ndryshon nuhatja nga Lori, Jona më po. Lori. Dako, pse aq shumë mbi 10 15 metra? Ai të shef që do të vjen me metra. Nuk e kam matur. Ja, në momentin po. që thot Olta, un po hyja ke 11 janari, ke kthesa, mhm. dhe ai ishte qeni dukej një pikë e vogël. Dukej një pikë e vogël. Po, dhe ai nuk ishte bosh. Dhe të sul. Direkt me mua drejt për drejt. Ta shikoj ndjeu erën ai. E po nuk e di Lori. I ke bërë ndonjë gjë? Tha Olta po gabon. Nuk e di, nuk e di Lori. Thjesht Kam ehm, hallin tim. Ato që nuk e di se do të jetë qafë. Altina mund ta ndjekim domethënë këtë është ky momenti ku qeni duket si një pikë në horizont dhe doja që ta shoqëronim me me muzikë. Është momenti ku Lori është te 11 janari, Lori? Po. Dhe në anën tjetër të rrugës. Si një pikë në horizont është një qen. Vura dorën te pistoleta kur e pash që s'e kisha marrë. Atëre ulem të kap një gur. Mm. Ndërkohë ai afrohet, ë, bëhet nga pikë e vogël pikë më e madhe. Dhe kur në moment arrin Erion Veliaj i veshur me atë të Supermenit. Më shpëton. Film komik. Jo sot. Jo sot, jemi në Western North. Është. Edhe duke më ngritur lart, duke më mbajt si mm. më shpëtoi, tha për kë do votosh. Mm. Për ata që flinin deri dje. Ja bëri pastaj. Mm. Apo për ata që punojnë. Është vërtet. E Lori ti ça i the. Ai të foli mirë. Ti jam sa i mlëshonte për ty thashë, me gënjeva se nuk e di. Unë po thosha S'e dija që ndërhynte kryetari i bashkisë aty, mendoja që ishte midis teje dhe qenit e kërës shumë. Do të ndërtonim një skenë western, thash një qen që i del përballë, çfarë bën Lori, Lorit i del... Uh, Zëllojnë sëtë, ja. Këto, sa të di aroma e këtyre hormoneve të frikës që pushton një mbëdhjetë janarin. Lori direkt ka nevojë për ndihmë, nuk, nuk po. lufton fare. Unë do luftoja për jetë a vdekje, po. Se ti edhe regjisor, është pak uh, deus ex machina që vjen kryetari i bashkisë, si Supermeni të ngre, domethënë edhe... Dhe gjithçka mbaron, po. Është siç po është e bukur, pse? Është, jo, është e bukur. Si element surprize. Është. Se ai nuk ngjan shumë, dhe ti e pyet Erion ti je. Ai thotë jo, jo, jam jo, Danieri. Po. Mirë. Ëh, uh, mjaft me politikë. Faleminderit. Dhe që edhe diçka shumë interesante me thënë drejtën në lidhje me atë që quhet big data tani. Dhe është është me të vërtet, është me të vërtet më kuriozon jashtëzakonisht. Është kjo ideja e përdorimit të të sasive të mëdha të informacionit. Mm -hmm. Si Google-i për shembull, për të zgjidhur probleme e për të parë gjëra. Mm -hmm. Se si mund, e domethënë Po e diskutonim edhe pak dje këtë. Po shikoj, para Google-it, po them njerëzit, jemi më të ndershëm se sa që jemi me shokët tanë. Sepse mund të ketë gjëra për shkak të të cilave na vjen siklet. Po flasim tash. Mm. Kam një gjë në lëkurë, për shembull që s'më pëlqen. Tani. Më kupton, po nuk dua të të pyes ty, shiko, njeri nëse ke kështu puçrrash e të kanë dalë këtu e atje, sepse më vjen zor, e kupton? Mm. Dhe çfarë bëj në Google? Shkoj të informohem dhe të marr vesh çfarë dreqin është kjo. Hapi i parë, andje. Pra ka një lloj ndershmërie sepse ti është më private, është më është është më intime. Je ti me veten. Me veten. Përballë kompjuterit. Se në fakt Google-i nuk është se e merr atë informacion dhe thotë Blendi Salaj e kërkoi për ëm ehm, për gjë. Por ajo e mm. merr e merr këtë si një agregat edhe e, e bashkon bashkë me shumë kërkime të tjera të miliarda njerëzve. Mm -hmm. Kudo në glob dhe pastaj nxjerr ca të dhëna. Të dhëna, të cilat ne as i kuptojmë ndonjëherë për veten. realisht nuk i kuptojmë për veten, për veten tonë si shoqëri. Më bënte përshtypje një gjë, që jepte si një shembull për shembull. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nëse kërkoje për mm -hmm. Is my son fillonte me këtë pra, a mhm. është im bir, tani gjasat ishte që të vazhdonte me a genius, një gjeni. Pra prindit shumë shpesh kërkonin të dinin nëse djali i tyre ishte Gjeni. Apo nëse djali i tyre në raste të tjera për shembull ishte shumë e përdorur is my son talented. Mhm. Mm is my son kështu is my po ishin shumë pozitive. Kurse për vajzat. Si ishte? E di çfarë ishte? Mhm. Mm. Numër 1. Çfarë? Is my daughter fat. Oh really? Mm -hmm. Oh my god. Holy cow. Është, është uh, ime bijë e shëndoshë. Që që do të thotë diçka se për çfarë kërkojnë prindrit? Është shumë e frikshme. Edhe e dyta ishte, a është ime bijë e shëmtuar? Jo, më jo. Po, ndërkohë që po flasim për çunat dhe themi a e kam djalin gjeni, a e kam djalin kështu, në Google prindrit kërkojnë më shumë për të ditur nëse e kanë vajzën tepër të shëndoshë apo e kanë po, tepër të shëmtuar. Që na thotë ca gjëra që ne nuk i themi vetë për veten tonë. Është e brendshmja jonë. Tani po pra, janë ato po. gjëra që ne nuk i themi asnjëherë me zë. Kjo del nga kërkimi. Por që kjo pastaj ndikon në mënyrën se si ti rrit fëmijët oh. e tu. Google-i dhe informacioni me shumicë na lë të kuptojmë gjëra të tilla. Nuk po flasim për diskriminimin këtu. Për vajzat e djem. Thjesht e solla si shembull. Po po them po, se po. kjo mund na mësojë shumë gjëra që ne për veten nuk i dimë, sepse po, është bashkimi i gjithë këtij informacioni Është si puna e gjyshërve. Gjyshrit japin këshilla të mira sepse kanë 80 vjet kanë eksperiencë. Vërdall, mm. po, kanë shumë përvoja, të tyre dhe të të tjerëve. Kanë parë, kanë shumë informacion, është si big data. Gjyshit, mm. gjyshit janë si Google-i. Kanë parë shumë, kanë dëgjuar shumë dhe kanë vëzhgime, të cilat një 20 vjeçar nuk mund t'i ketë. Normal. Dhe, dhe kjo është Po imagjinoj pastaj anë të errta të kësaj. Etj etj etj. Kur mm. kompanitë për shembull mund të na njohin, mund të arrijnë na njohin më mirë se ç'njohin veten. Mund na ofrojnë produkte të parezistueshme për ne. Sepse ata e dinë se ç'janë këto më mirë se sa ç'i dimë ne. Për shembull, interesante ishte se kam parë Netflix i pyeste njerëzit që kishin Netflix mm -hmm. se çfarë donin të shikonin. Për shembull çfarë do donin të shikonin këtë fundjavë Në mënyrë që Netflixi në fundjavë të paraqiste këta filma Të kërkuarit dhe shumë njerëz Shumica prej tyre mm -hmm. Kërkonin Thonin Dua të shtunën paradite do jem po Do jem i lirë shtunën paradite Do shikoj një dokumentar për Për ku di unë tani Për ndërtimin e piramidave mm -hmm. Apo për eksplorimin e Këtyre apo Diçka që ka po, interes. Ose në një po. film francez nga këta që konkurruan për Palmën e Artë, nga këto kështu. E ke parasysh shumë sofistikuar, inteligjent. Mm. Dhe përfundonin pasaj duke parë, shtunë në mëngjes, një dat komedi me Adam Sandler dhe Hangover që kishin parë gjithmonë. Edhe Fast and Furious 8. E njëjta rutinë. Po, të njëjtën rutinë, sepse ne mendojmë që do donim të shikonim dokumentarin, do donim të ishim, pra është projektimi që ne mendojmë që Mm. Por në fakt bëjmë si gjithë tjerët. Po, dhe, dhe Netflixi u përball me këtë dilemë, një sekondë të gjithë thonë që duan këto lloj filmash, ne ua sjellim dhe nuk i shohin. Shohin Shohin këto tjera, shohin ato. Netflixi sot nuk i pyet fare më njerëzit se çfarë po. duan të shikojnë në fundjavë, sepse e di po. që njerëzit nuk kanë idenë se çfarë duan të shikojnë. Ose kanë idenë e gabuar se çfarë duan të shikojnë. Po. Mendojnë që duan atë. Por në fakt. Po, gjithmonë e, e shikojmë veten për shembull në të ardhmen në 2-3 vjet duke mm. lexuar klasikët në një në një verandë diku, por uh, ndërkohë dhe mund të jemi duke luajtur PlayStation. Bravo. Ha, po, po. O bo bo? O bo bo. Çfarë ka PlayStationi për o bo bo? Jo, jo asgjë. Jeri do na frymëzojë tani, Olta do të na informojë për motin. Më jepini goca, është momenti Jepi Jeri. Atëherë, shprehja që un kam zgjedhur për sot është po. nga Albert Einstein dhe është kjo. Është normale. Të gjithë bëhen filozofa kur nuk është problemi i tyre. O, po, që ka gjetur fiks mm -hmm. Të gjithë pra japin mend Filozof, do ishte në shumës, a? Të gjithë bëhen filozof Kur nuk është problemi i tyre Por normal, normal Për fat të keq tek ne ndodh. Kur ta thot Einstein është më jo, rëndë. Ne kemi më shumë. Me sa thot Einsteini, i bie që ka ndodhur edhe në Gjermani dhe në Amerikë. Kudo që ka njerëz do ndodhi një gjë. E vërtetë. Kështu që kemi si gjithë bota. Faleminderit. Po, po. Okej, shumë mirë. Rroshieri. 15 gradësh në këto momente, 23 do jetë maksimalja për sot, shanse shumë të pakta për të rënë shi. Ndërkohë për fundjavën, nesër është mot i mirë dhe të dielën përgatitemi për shi. me 99%. 99% shi të dielën thotë Olta. Coldplay thon Adventure of a Lifetime tani ju po dëgjoni klubin e mëngjesit. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1494, Kristofor Kolombi zbuloi Xhamaikën në udhëtimin e tij të dytë në hemisferën perëndimore. Ai e quajti ishullin Santa Gloria. Në vitin 1762 nënshkruhet marrëveshja e paqes midis Rusisë dhe Prusisë. Në vitin 1809, Mary Kies u bë gruaja e parë e cila mori një patentë. Ajo fitoi patentën për një teknikë për gërshetim kashte me fije mëndafshi. Në vitin 1818, u lind në Prusi filozofi politik Karl Marx. Në vitin një mijë e tetëqind e njëzet e një, Napoleon Bonaparti vdiq në ekzil në ishullin Shën Helena. Në vitin një mijë e nëntëqind e tridhjetë e katër, vija e parë hekurudhore kontinentale u hap në Belgjikë. Në vitin një mijë e nëntëqind e dymbëdhjetë, gazeta Pravda e Partisë Komuniste Sovjetike filloi botimin. Në vitin 1942, ndërroi jetë në moshën 22 vjeçare Qemal Stafa, figurë e shquar e lëvizjes dhe luftës nacionalçlirimtare. Në vitin 1955, Gjermania Perëndimore u bë shtet sovran. Në vitin 1961, Alan Shepard u bë amerikani i parë në hapësirë Kur ai bëri një fluturim 15 minuta suborbital. Në vitin 1969, Stevie Wonder u takua me presidentin Nixon në Shtëpinë e Bardhë.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 This is Club FM 100.4. 7:24 minuta në këtë momente jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV çdo mëngjes me ju nga e hëna në të premte dhe të premteve. Mhm. Mm ne kemi muzikë Të zgjedhur prej jush në klubin e mëngjesit, kështu që jepini, jepini, jepini. Jepi, jepi Eri. Në 069 20 70 222, 069 20 70 222, po jo, po jo, po jo. Ndoshta. Ej. Oh, Olta, shumë e përqendruar në Kush e di se çfarë po lexon? Jam shumë kurioz, me thënë të drejtën. Diçka që tërheq vëmendjen tënde, ai shumë duhet të jetë ose shumë seksi, ose shumë eh, e tmerrshme, ose shumë interesante. Ose ka lidhje me, ose ka lidhje me punën pastaj. Se edhe në punë shumë e përqendruar, me të drejtën, është. Lexoje Olta atë që po lexon. Jo, nuk e lexoj dot tani, jo, lexoje jo, pastaj, se po nuk e kam lexuar vetë Altin ta përpunoj pak. Por por nuk e kam lexuar vetë, çfarë? Çfarë është më? Po janë ca gjahtarë që kanë vënë kamera në pyll për të oh, ndjekur kafshët, por janë shokuar se kanë parë diçka tjetër. Janë nga këto lajmet që ah, çfarë kanë parë ata në pyll? Si sa fluturoi gazeta në atë. Imazhi një vajze të vogël. Është interesant. Çfarë në Insta, iks si duam. Është pra, është problem, është problem sot në në vendet e punës se nis u gjëra tilla. Se njerëzit ë me thënë të drejtën, qoftë se je në mhm. kompjuter do shikosh shumë nga këto kanë një efekt tërheqës sepse edhe e i kthehemi pak bisedës, nuk dua ta bëj të mërzitshme për ty edhe edhe jo, pse e di që që është interesante në fakt. Mm. Por Facebooku në rastin e Oltës, tam, E di se çfarë do Olta. Realisht e di. Oh, e di, e di dhe më mirë se Olta, Olta për shembull mund të thotë që për këtë lloj teme e zëmë kur shikoj një gjë që më thotë mua që shiko se zbuluan gjahtarët imazhet e një vajze të vogël në pyll, që mund të jetë një fantazmë. E kupton? Olta jo, ka dalë eh, përfundimi që në pyll eh. ka fantazma. Po, po, po. Ah, ah. Po kur e lexon si ti do thua, nuk është se më lidh diçka me këtë. Ama po shikosh për shembull që mhm. të thotë ai që në në 80 tema të tilla, ti ke klikuar 68 herë. Thua se oh, unë unë klikokam këto. Në 80% të rasteve unë klikoj, domethënë, edhe ti nuk e di. Zbulohet dosja te fantazma. Është, jo, jo. Jo zemra. Po është është çfarë? Është vërtet kjo që. Është çfarë, është çfarë rrjetet sociale, Facebooku dhe të tjera din për ne. Google i di shumë gjëra për ne. Për shembull, Eri ishte ishte diçka që ishte zbuluar shumë interesante. Mhm. Kishin kishin parë në kërkimet në Google, ë uh, se çfarë për shembull njerëz që kishin bërë kërkim për një sëmundje të caktuar. Kur u kishte rënë kjo sëmundje. Ëh. Mm nuk po e përmend se çfarë. Okay, mm. po kishin domethënë kishin këto. Dhe shikonin nga kërkimi për shembull çfarë të bëj kur kam këtë sëmundje. Mm -hmm. Çfarë të bëj kur kam këtë sëmundje? Çfarë kam edhe po flasim për sëmundje serioze. Tam. Njerëzit kishin. Dhe pastaj këta kishin parë çfarë kërkimesh kishin bërë këta njerëz mm -hmm. në 5 vjetët para se të kërkonin që u kishte rënë kjo sëmundje. Okej. Okay. Dhe shikonin për shembull për çfarë ishin ankuar. Ëh. Mm. Dhe ishin ankuar për shembull për dhimbje barku. Tam. Apo për mungesë tretjeje. Dhe ata pastaj fillonin e bënin kalkulime që thonin se kur në një përqindje shumë të lartë, njerëzit që ankoheshin vazhdimisht për mungesë tretje mm -hmm. dhe dhimbje stomaku, dilnin pastaj me këtë sëmundje. Oh. Që kjo s'ka të bëjë me mjekët? Jo. Kjo ka të bëjë vetëm me statistika. A vetëm me statistikat, mm. vetëm me a, me, domethënë Google-i është duke përpunuar miliarda, miliarda kërkime. Edhe gjen ato kërkime që po pra, kur të dhemb stomaku dhe kur ke këtë ka një përqindje shumë të lartë gjasash që që, që dy vjet më vonë të vish këtu në Google dhe të kërkosh për këtë sëmundje, shumë të vështirë. Kështu që ai mund mund të arrijë atë që thot dy vjet përpara, Po se do ketë bërë këtë llogari thot, më fal, edhe sigurisht që nuk do ishte mënyra më e mirë për të marrë vesh. Por të thot kujdes, sepse kërkimet që ti po bën na sinjalizojnë ne në bazë të asaj që ne dimë nga shumë e shumë kërkime të tjera. Mhm. Mm se ti mundet të kesh ti je duke shfaqur shenjat e para të kësaj smundje. Dhe do ishte shumë më mirë për ty sepse është në atë kohë e kurueshme, e trajtueshme shumë më lehtë, shumë më lirë. Më kupton? Mm -hmm. Pra në në në fakt efekti është është pozitiv. Ja se edhe kjo vetëm përmes kërkimeve që njerëzit bëjnë. Ka kaq shumë informacion tani që mund të përpunohet. Ne dhe ne mendojmë që i dim gjërat, po nuk i dim. Jo të gjitha mund t'i dim. Boston Globe për shembull njëra nga gazetat më prestigjioze në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e di që nuk i di gjërat. Kur ata nxjerrin një artikull në mëngjes, po, sikur di. Patjetër. Ata nxjerrin për shembull të njëjtën histori, në qoftë se kanë artikullin kryesor të ditës. E nxjerrin në mëngjes me dy tituj të ndryshëm. Dhe bëjnë atë që quhet AB testing, to, mm. testimi AB. Mm -hmm. Facebooku e bën gjithkohës, por nuk thot, nuk tregon kur e bën. Dikur tregonte tani, por pastaj njerëzit i jepnin shumë Çarje koke, kështu që tash s'i tregon më mhm. fare. Po gjithsesi, testimet AB janë të tilla që njerëz njërit grup të klientëve u jep versionin A mm -hmm. dhe tjetrit grup të klientëve u jep versionin B. Për shembull të faqes, mund të ketë dy faqe Facebooku. Po ne nuk e dimë atë, se ne për shembull jemi të gjithë kategorizuar te A-ja dhe shikojmë versionin A të Facebookut. Po ka njerëz të tjerë që shikojnë versionin B dhe Facebooku shikon se cilët klikojnë më shumë. Mhm. Mm cilët e përdorin më gjatë, cilët e përdorin, domethënë dhe thonë, "Ok, versioni B është më i mirë se versioni A." Atëherë hapin versionin B për të gjithë. Boston Globe e bënte këtë pra, të njëjtën histori e nxirrte me dy tituj të ndryshëm. Mm -hmm. Dhe shikonte orën e parë, midis orës 6 të mëngjesit dhe 7 të mëngjesit, cili titull merrte më shumë klikime. Është e njëjta histori, i njëjti artikull, dy tituj ndryshojnë, po sepse titulli duhet të jetë i gjetur. Normal. Dhe pastaj shkonte me titullin që kishte marrë më shumë klikime, por po e rëndësishme është që brendia ishte e njëjtë. Brendia ishte gjithmonë e njëjtë. Ndodh titulli ndryshe, brendia ndryshe. Po, e, e kam fjalën në këtë që ata edhe pse kanë shumë traditë në gazetari, nuk e dinin eksaktësisht se çfarë njerëzit do klikonin. Mhm. Mm Se as njerëzit vetë nuk e dinë se çfarë do. Po. Po. Kjo është normale. Dhe shkojnë me testime. Do Shqipëria në fakt është njëri ndër vendet uh, më mbrapa bote kur vjen puna tek testimet. Këtu për shembull edhe një reklamë, nëse i, i pëlqen pronarit të kompanisë, po themi salcës domates, do do transmetohet, sepse i pëlqen pronarit të kompanisë së salcës domates. Mm -hmm. Është është për salcë domate, ai duhet ta di. Kurse kurse në botë zakonisht e bëjnë me testime, do të marrin ca njerëz, shohin çfarë u pëlqen. Para se ta nxjerrin. Po patjetër, mm. edhe nuk pretendojnë që e dinë. Ne e dimë ça ecën, ça s'ecën, çfarë do duhet, çfarë s'do duhet me hundë, kemi hundë. Okej. Ehm, tani jemi gati miq të dashur për anagramën e ditës sotme. Do ta japim njëherë anagramën, pastaj do shkojmë te muzika, ju lutem. Anagrama në klubin e mëngjesit. K R I M E R A S T A Ana Grijuana. Ana Ana Ana po Ana Grijuana. Ajo është gjithë Ana Grijuana. Okej. Po jemi rasta pra. Po pra. Rasta është Jamaica man. Po po. Tashi një like ka uh, Ose jo një sekondë sa like ka mm, Nuk ishte për like mm. Nuk ishte për like Ka është ka 73 like Jo me jo Uh, um, kësha, është, është kjo foto e kryeministrit duke takuar zotin uh, Basha. Basha. Mm -hmm. Ne kam shkruar në episodin e radhës Xhengizi takon Ezelin. Ah, okay. Nuk jam i sigurt se kush janë këta të dy në foto dhe as nëse referencat për telenovelat janë të sakta. Nuk e di në fakt. Nëse janë të sakta, se unë nuk e di, Xhingizi ashtu e ka apo e ka Xhengiz? Xhengiz. Po, Xhengiz. Me e, shikon, e kam bërë me i Xhingizi. Gabime pastaj. E dytë gabim i parë. Po. Dhe nuk e di kush do të ishte Xhengizi e kush do të ishte Ezeli pastaj. Se unë po, them se Ezeli është te Basha, po. po. Nga flokët mm. është do ishte turp për ne të thoshim po, Ezeli është Rama dhe e. Jo, jo. Po, Rama nuk ngjan, nuk ngjan. Mbas Last. Mund të ti këtë heq. Mund edhe ja hoqën në rrem. Po. Kaos. Nëse, ehm, po e do të thotë që është kur të heqin gjum. Po pash, pash që ishte ishte nxehur njëri, e kam sa shok që janë kështu shumë mbas shumë të dhënë mbas kritikave dhe mm. shumë të dhënë me thënë drejtën mbas partive politike, kanë jo, po kanë kanë kështu domthon. Si ti mos të kishte. Ka dhënë më shumë, o zot, sa dhëm. Ta shash, e kupton, i shan. Oh! Shash kryeministrin? Është më keq se të shash motrën. Ç'motër, s'ka s'ka më fare. Më keq se të shash vllain. Po e di, oh, njerëzit janë. Se më, më kritikon dhe thoshte, më thoshte, çuditem me faktin mm -hmm. që i mhm. keni të gjitha mundësitë të bëni gazetar profesionist dhe shumica zgjedhin të bëjnë qesharakun dhe të krijojnë stuhi në gota ujë, se stuhi krijova unë. Ishin to stuhi. Unë un, nga stuhi e ktheva në komedi, unë po them Xhingizi takon Ezelin, ky thot po krijoni stuhi. Pastaj ne gjithë dimë që vendi jonë është i begat, s'ka stuhi e këto. Po po po po po. po, po. Çfarë stuhi? Prit se e ka kapur me mua, dhe thot krijojnë mm. stuhi në gota ujë, unë po them ku stuhia, nëse Ndërkohë thotë që dalin në panelesh dhe flasin dhe si po më shkruan në Facebookun tim, po po flet për mua në vetën e tretë shumës, po që ta po. kuptoj unë i shkreti, te faqja ime mm. në komentin në mua. Nuk ma thot drejt për drejt, vetëm thot po ata ata si ty domethënë që dalin në për kështu, uh -huh. me ty e kam. Po, e kupton? Ndërkohë, ndërkohë thotë që dalin panelesh dhe flasin, nuk e di se me ç'përgjegjësi për politikat e jashtme të USA-s, kur s'din Edhe më keq akoma s'duan të dinë se çfarë bëhet me vendin e tyre. Wow, mm. seriozisht e ka thënë. Mm -hmm. Blok. Këtu, këtu militant. Jo, ja, kam. Militanti. Jam shumë kurioz të shoh deri në fund se sa zgjat profesionalizmi i amatorëve. Ahu. Oh. Mm. Wow. Dhe po ju them shumë rëndë. Ka qenë e njëjta javë kur dikush më shkruajti një tjetër se si se si bëhet një shkrim. Dhe më tha që që duhet të ulesh, duhet të marrësh, lexosh statistika, duhet të marrësh, lexosh raportet që kanë bërë të tjerët, pastaj ulu. Edhe bëj një shkrim serioz, i thash, "Më fal, un jam duke bërë status." Po, Irin, a mund të njëra ato që thoshte ai Ajshtani? Ja, ja. më kujtoi një shprehje ah, tjetër. Ah, jebi, jebi. Që ka lidhje me këtë. Po. Laje gishtin tënd përpara se të ma drejtosh mua. Ah, po pra, Iri. Po po, s'po më lajë gishtin para se ta Të ma drejtosh mua. Shiko, e para puna e larjes së gishtit se mund të tingëllojë kështu. Mua më duket një gjë shumë e çuditshme. Se ti unë do preferoj të laj gjithë dorën, jo e kam patalli, jo, nuk e bëj dot. Figurative. Po më imagjinoj po, tash pra, që jam unë duke larë të gjithë. Duke larë vetëm, e kupton ti lan vetëm gishtin, e shikon njeri të tjerë. Të gjithë e kanë gishtin këtu dhe drejtojnë gjithkohës nga të tjerët dhe asnjëherë nga vetja. Kështu që duhet ta drejtosh një herë nga vetja për ta kuptuar mirë veten dhe pastaj mund të kuptosh dhe më mirë dikë tjetër. Po, e vërtetë është. Po ne kemi këshillën Po ai uh, është me teserë partie, s'e di. Po le ta ketë. Shumë mirë, e njerëzit, po njerëzit duhet të jenë të lirë. Po duhet të jenë të këtu parti të kanë si familje. Sinqerisht, situata politike unë jam unë e quaj veten që jam jam njeri serioz përgjithsisht kështu. Por situata në politikë është e keqe, por nuk është serioze. Serioze do të ishte në qoftë se njerëzit janë serioz në në gjërat që kërkojnë, në gjërat që negociojnë, në gjërat që bëjnë, se kanë përgjegjësi përpara një kombi të tërë këtu, populli, njerëzish që kanë jetët e tyre etj etj, kështu që duhet marrë seriozisht. Tani, ç'ta marrim seriozisht? Mbas gjithë kësaj, kur ata s'e marrin seriozisht vetë, pse duhet ta marrim ne seriozisht? Sepse i bie që të stresohemi më shumë se ç'duhet për gjëra që janë jashtë dorës tonë zotëri. Unë jam gazetar, por nuk qaj. Sepse sepse mërziten uh, politikanë dhe këta nuk mërziten fare. Ore, po e di çfarë? Po ne kemi thënë, kanë ata që thonë. Kanë ata që thonë që kjo është e gjitha një lojë dhe dhe çdo 5 vjet njerëzit sikur u bie e kuptojnë që është lojë. Është si keçi, e kupton janë ata fansat e vjetër që nuk kthehen më se thonë, "Vaj, mm. kjo është lojë, hidhen e përdridhen andej." Të po. keçi. Edhe çdo 5 vjet duhet të shkojë kriza aq thellë saqë edhe ata që s'e besonin që ishte vërtet tani fillojnë ta besojnë që jo jo e paskan seriozisht. Kësaj radhe po. Po, po e paskan seriozisht, konflikti është kaq shiko real, ata po grihen. Ata janë gati të vriten. Ata janë gati të vrasin popullin, ata e kanë seriozisht. Le ta besojmë këtë lojë, tak futesh prapë brenda te ky film. Po. E kupton për 5 vjet. Derisa të bjerë prapë që thonë, jo mo jo se këta tallen me njëri tjetrin, këta tallen. Unë mendoj që është lojë. Unë mendoj që është lojë dhe kryeministri tha në fakt është një lojë shahu. Po më po, mm. thaj, ai ai e pohoi vetë, po kush e gjej thoj. Është një lojë ku zakonisht populli shalohet në periudha 8 vjeçare. 8 vjet hipën njëri, 8 vjet tjetri. Prap loja do fillojë menjëherë pas anullimit lojës sa bën fillon një lojë tjetër. Nga e po. para fëmijët fillojnë prap lojën. Kështu që më falni mua që jam kaq serioz me lojën. Po, qesh ngaqë s'qaj dot. Kurse sa për këta njerëz që duan të të mësojnë se si ta bësh. I dashur mik. Në e bëfsh gazetën me fletë të mëdha, shqiptarët do thonë që s'hiqet dot lehtë. Në e bëfsh me fletë të vogla do thonë Që s'është gazetë, po libër. Në e shtypsh me letra të holla do thonë që s'këndohen se të prishin sytë, në e shtypsh me letra të trasha do thonë se je hamall dhe kërkon të mbushësh vend. Në shkrofsh toskërisht do thonë që s'është gazetë për gjithë shqiptarët, në shkrofsh gegnisht po ashtu. Në shkrofsh në gjuhë të përzier me të dyja, gjysmë gegnisht, gjysmë toskërisht do thonë se është çervish. Në mos shkrofsh për politikë do thonë se s'është koha të punojmë për literatyrë se vendi ndodhet në rrezik. Në shkrofsh për politikë do thonë se prishe punë duke egërsuar qeverinë. Në folsh butë për Turqinë, je i paguar i Stambollit në shkrofsh rreptë kundra Turqisë. Kërkon të t'japë sulltani të holla që të pushosh gazetën. Në mos gjefsh të holla që të mbash gazetën do thonë se s'je i zoti, meqenë aq njerëz duan zgjimin e kombit shqiptar. Në gjeç të holla, do thonë që je intrigant dhe i shitur edhe të tjera të tjera, se mm -hmm. është e gjatë e fiks. Konizës, po. Kështu pra. Mm -hmm. Shumë aktuale. Ajo është është pak trishtuese që janë është aktuale. Po. Që mbeten gjithmonë kështu. Ato. A do bëjmë një pyetje nga aktualiteti? Meqë meqë jemi në lektë aktualmon. Tani ka nga ata që thonë është shfaqje. Ka nga ata si unë që thonë është telenovelë. Në fund të fundit aktorë mbeten të gjithë. Ka nga ata për shembull që thonë është aq shfaqje, saqë respektohen fiks edhe oraret dhe Edhe oraret televizive. Kur fillon, kur mbaron, e ke parasysh për shembull. Pyetja është kur dolën dje nga zyra e presidentës për të folur për mediat kryeministri dhe më pas kryetari i opozitës zoti Lulzim Basha? Sa ishte ora? Fiks. Në pikun e shikueshmërisë. Ah, po mos e jep ti përgjigjen, le ta japin ata. Më jepni orën fiks. Në 069 20 70 222 069 20 nga Elka. Mëngjesi është momenti më i rëndësishëm i ditës ku secili meriton zgjimin e përkryer. Një përshëndetje miqësore, një melodi të bukur, një kafe të shkëlqyer. Ja përse filloj ditën në Mon Cheri Coffee Shop. Buzëqeshja më pret tek dera, fredoçino te banaku në gotën me emrin tim. Ah, kjo do të jetë një ditë e mirë. Filloje në Mon Cheri Coffee Shop, e bërë për t'u shijuar. Hi, hello, mirëdita. Këtë verë, zgjidhni një eksperiencë ndryshe. Zgjidhni një kamp veror jashtë vendit. Mësimi i gjuhës, qindra aktivitete dhe sporte, përgatitje akademike dhe argëtim në më shumë se 300 destinacione arsimore nga mbarë bota. Cila është zgjedhja juaj? Vizitoni integral.al dhe zgjidhni kampin tuaj veror me ndihmën e konsulentëve të Integralit. Integral, konsulenti numër 1 për edukimin tuaj jashtë vendit. Tashmë me Loto, jo vetëm fiton shumë para, por edhe argëtohesh pa mas. Thjesht luaj Loto për të fituar pjesëmarrje në Tornado me Para Show. Në çdo short nga një fitues dhe ti mund të jesh një prej tyre. Loto, çdo gjë është e mundur. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhë në klubin e mëngjesit në valët e Klab FM në 100.4 Edhe në ekranin e Klab TV-së Edhe në ekranin e Klab TV-së Tani në 7.50 minuta miq të dashur dhe po shihja një një histori mm -hmm. Nga këto që mund të ishin filma mm. Me të vërtetë mund të ishin uh, e, pse jo ndonjë ditë Po e tmerrshme po të ishe ti viktima në këtë histori Një sekundë në fillim do të tregoj ty portretet e disa burrave mm Mhm. Mm Shihi. Ja. Dhe shijoj. Oh, ja ku i ke zotërinjtë Bios, Chison Kisi, Snap, West Williams dhe Young. Wow. Këta janë 7 vetë që janë arrestuar dhe akuzuar për vrasje. Mhm. Ehm, um, të tmerrshëm apo jo? Okej, shumë keq. Ashtu duket. Si fytyra. Nuk do doje t'i kishe armiq. Do doje ti për shembull që këta të shtat të të suleshin. Ndërsa ishe në makinë duke e parkuar. Jo, jo, jo, jo. Në një qendër tregtare. E di çka ka ndodhur? Këta janë këta janë gjahtarë të njerëzve që kërkohen nga policia. Bounty hunters, siç quhen. Mhm. Sepse për shembull ti ke një datë gjyqi. Tam. Jeri. Dhe nuk paraqitesh. Mhm. Mm nuk paguan për shembull për fëmijët me nga një martesë e dështuar, atë detyrimin që ke si prind. Tam. Atëherë gjykata vendos një ajo që është warrant, një fletë arresti në mm -hmm. emrin tënd dhe thotë Jerida Sakaj kërkohet në gjykatë. Edhe je pastaj në kërkim. Tam. Dhe këta paguhen për të të zënë e për të të çuar në gjykatë. Ah, okay. Ka çmime mbi varet se sa i kërkuar është personi. Mm -hmm. dhe ka çmime mbi kokët e gjithsecilit. Kështu që kjo është ky është profesioni i këtyre. Mm -hmm. Që janë pozitiv i bie. Gjurmojnë njerëz po derisa gabojnë në datën 23 prill ka ndodhur. Po pse? Sepse janë janë sulur makinës së gabuar. Ah. Dhe kanë vrarë njeriun e gabuar. E kanë vrarë. Po. Po më fal, pse këta kanë të drejtë të vrasin? Po kanë. Me sa duket. Kanë të drejtë tjerë nëse oh. ti ikën dhe nuk bindesh. Ka ndodhur po. Ka ndodhur, ka ndodhur jashtë një Walmarti në Clarksville, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur në datën 23 prill të shtatë këta gjahtarë njerëzish mm -hmm. i sulen një Nissani që është e gabuara dhe e ndjekin atë për 7 milje. Për rreth 11 kilometra e kanë ndjekur. Ëm um, asnjëri nga dy burrat që ndodheshin në këtë Nissan mm -hmm. nuk ishin dy burrat që këta mendonin se po ndiqnin. Ndiqnin, ishin të vërtetë domethënë. Që ishin të vërtetë. Kështu që këta kanë qëlluar gjatë kohës që i ndiqnin, këta të dy të tjerët kanë qenë të paarmatosur, këta nuk kanë kuptuar fare se me kë kanë të bëjnë janë shtatë gjahtarë që e kupton ti ke dalë atje me shokun tënd dhe ke vajtur ku di unë. Pa dreq. Për të blerë diçka. Mm. Ku ti e ka domethën? Pa lidhje, vetëm që të ndjekin shtatë nga këta bisha. Edhe qëllojnë me pistoletë, njërin e vrasin, 24 vjeçarin Jalen Johnson. Oh, oh, oh. Skandal. Prind me tre fëmijë 24 oh, vjeçari. Oh, oh, oh, oh, tre fëmijë. Oh, sa skandal. Ehm, um, i cili uh, siç e ka quajtur familja ishte një njeri krejtësisht i pafajshëm që vdiq në një akt terrori. Mm. Me të drejtë, uh, me të drejtë. Që ai as e kuptoi fare se se përse dhe se për çfarë. Ai nuk dinte çfarë po ndodhte, domethënë, vetëm ikte me makinë për t'i shpëtuar plumbave të të këtyre që e dinin që ishte një i kërkuar i tmerrshëm ndërkohë. Tony Jenkins që është xhaxhai i këtij. Thotë që nipi bashkë me miqtë e tij mm. menduan se po sulmoheshin nga gangsterë dhe u përpoqën të largoheshin. Ëm ehm, uh, tre prej tyre kishin filluar të shtinin qysh në parkimin e qendrës tregtare. Wow. Edhe kanë vazhduar të shtinë uh, gjatë gjithë kohës. Gjithsesi, janë arrestuar edhe tani, janë të gjithë në gjykatë dhe uh, do të vuajnë me sa duket dënimin për vrasje. Po normal. Po është e bukur për për këtë arsye sepse mund të marrin nga 15 vjet secili. Mhm. Mm dhe janë sa janë njerëz? 7. 7. Herë 15. Këtë s'e dimë tani, nuk sa sikletos. Ta marrë ai që është shumë i vështirë vërtet. Po nuk e kuptoj, këta këta janë si si ndërhyrës specialë, këta janë si bëjnë ndërhyrje speciale për njerëz të 105. 105. Bëjnë pra, ndërhyrje speciale për njerëz të rrezikshëm apo edhe për gjërat më banale. Këta bëjnë çfarë duash ti Lori. Këta janë uh, Lori Bounty Hunters pra. Si. Bounty Hunters, por ne nuk kemi Bounty Hunters këtu. Mm -mm. Prandaj s'e kupton. Të kërkuar të arratisur kemi për shembull ta zëmë, nëse një njeri mm -hmm. ka rrëmbyer një fëmijë. Është qartë. Dhe policia e kërkon, policia vë një çmim mbi kokën e tij. Mm -hmm. Këta janë të pajisur me licenca mm -hmm. që të mund t'i arrestojnë këta njerëz. E kuptoj. Këta nuk janë qytetarë si unë dhe ti për shembull që mund të kemi informacion dhe i biem telefonit dhe themi e kemi parë këtu e kemi parë atje. Mhm. Ky shkon e kap vetë dhe e dorëzon pastaj. Prandaj quhen gjahtarë. Po. Thonë janë më të këqij po, se të këqijtë. Po më duket ka lidhje kjo që ata kanë të drejtë të vrasin. Këta janë gjahtarë kriminelësh, domethënë. E të jesh gjahtar kriminelësh, duhet të jesh e qartë. Në njëfarë mënyre ta ta kesh kriminelin brenda domethënë. E kuptoj. Kështu. Ehm, um, krime rasta, miq të dashur, është anagrama jonë për ditën e sotme. Krime Rasta K R I M E R A S T A Kush e gjen ka një orë nga primi Watches. Kurse Eros Ramazzotti dhe Tina Turner vin si kërkesë muzikore sot është e premte. Cose della vita. 7 e 55 minuta. Ku mund të dërgoni edhe kërkesat tuaja muzikore të premteve ju e zgjidhni muzikën në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104. Kështu që ne ju mirëpresim. në një moment do t'ju japim edhe censurën e re për ditën e sotme, por doja vetëm t'ju tregoja se Anita Krajnic është mhm. falur në gjyq. Pse? Pse ç'kish bërë? Ç'ka bërë? Gruaja kanadeze e cila Është 49 vjeçare dhe është njëra ndër aktivistet për të drejtat e kafshëve. Ishte një kamion me derra, të cilët po shkonin tek kasapi, po, po në një thertore, mm -hmm. kur Anita, 49 vjeçare, ngjitet në 2015-ën, tam, te kamioni. Në kamion. Dhe fillon t'u japi derrave ujë. Se mos kishin etje. Po mirë. Rrugës për atje. Po e keqja ishte që Askush nuk e dinte se kush ishte kjo. Derrat i tha njëri nga ata, "Jepi atij se ai është për sallom." Prit o Altin, le të na e thotë Blendi. Jo, do të imagjinosh. Olta që kamioni është i yti, derrat janë të tut. Po. Ti i ke rritur. Tani do i çosh atje. Edhe dikush hyn në kamion dhe fillon i jep ujë. U jep diçka që duket si ujë, po kush e di se ç'është? Ah, po, okay. Tani fermeri kishte frikë se me çfarë i kishte mos i kishte kontaminuar mm. me ndonjë gjë, mos u kishte dhënë ndonjë gjë që e bënte okay. mishin të pagrënshëm. Uh -huh. Jemi në Kanada, ka AKU në Kanada. Po. Ne uh -huh. kontrolli ushqimor e këto gjëra tha ai, bobo, një kamion me derra. Mhm. Uh -huh. Më ikën derrat. Dhe ëm um, mezi i rrita. U arrestua. Kjo si njëri që kishte hyrë në pronën e tjetrit, në kamionin e tjetrit, kishte ushqyer siç u mor vesh më vonë me ujë. Mm -hmm. Siç thoshin e po citoj tani. Avokatët e saj thoshin që ajo e ka bërë këtë veprim për të mirën publike dhe i kanë krahasuar veprimet e saj me ato të Nelson Mandelës dhe Gandhit. Ah. Që unë do thoja është pak e ekzagjeruar. Ekzagjeruar. Paskan ngritur shumë, po. E gjithë ham ishin e derrit, kështu që. Po. Megjithatë, gjykata e ka falur. Dhe ja kanë ja kanë ulur dënimin nga 10 vjet që është kërkuar. Mhm. Mm për të në 6 muaj dhe një gjobë prej 3600 dollarësh kanadez. E ke për ujë kjo gjobë? Hajde jepi ujë derrit. Thjesht sepse u dha ujë derrave. Pa leje. Të nevojitur. Të nevojitur, do thosha. Po gjithsesi, është një fitore thonë ata. Për ne, sepse mund të kishim ngrënë 10 vjet burg. Po kemi tani, kemi tani censurën miq të dashur. Ku na çon censura sot Ati? Ë na çon çfarë është? Në cilin kontinent? Në Afrikë mendoj. Okej, faleminderit. Saktë. Ai dëgjoi mirë. Një pikë për Altinin. Për shkak se luanët janë që bashkëpunojnë me njëri-tjetrin, ai duhet të mësojë gjithashtu se si të bëhet pjesë e tufës. E këtu do të. Që ngeli shumë. A mund të dëgjojmë edhe një herë? Na? Unë nuk e kapa fare. Kujdes. Për shkak se luanët janë që bashkëpunojnë me njëri-tjetrin, ai duhet të mësojë gjithashtu se si të bëhet pjesë e tufës. Që bashkëpunojnë me njëri-tjetrin. Mhm. Mm oh, çfarë janë luanët? Për shkak se luanët janë pip që bashkëpunojnë me mhm. njëri-tjetrin. Janë pip që bashkëpunojnë me njëri-tjetrin. Çfarë mund të jetë? Çfarë japim Olta? Po si fillim do japim një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Okej. Faleminderit Olta. Faleminderit Olta. Të lutem. Do të kthehemi pas pak klubi i mëngjesit miq të dashur me më shumë në Club FM në 100.4 tani është 8:12. Ai, Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV si çdo të premte dhe sot kemi këtu në studio miq të dashur mikun tonë kritikun letrar Agim Baçi. Mirëmëngjesi Gimi, mirë se ke ardhur. Mirë se erdhe. Mirë që të kemi këtu. Sot flasim për uh, Rrëfenja e Shërbëtores, një roman nga shkrimtarja kanadeze Margaret Atwood, um, e cila është një është një roman distopik, ë uh, i vendosur në një të ardhme, mhm. po themi mbas një kataklizme, jemi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, që mos ardhtë kurrë, por uh, kemi të bëjmë pra me me një uh, Romani është i vendosur në të ardhmen dhe ka ndodhur diçka. Kanë vrarë presidentin e Shteteve të Bashkuara, kanë hedhur në erë kongresin me gjithë kongresmenët brenda kanë shfuqizuar kushtetutën, liritë, të drejtat e individit që ata kanë dhe kanë formuar një republikë të re që quhet Republika e Gileadës. Ëm uh, dhe e, është një republikë e cila jeton nën rregulla ushtarake dhe strikt fetare. ku mbi të gjitha gratë kanë humbur liritë, kanë humbur lirinë mbi trupin e tyre, kanë humbur lirinë për të pasur fëmijët e tyre, kanë humbur lirinë për të lexuar, për shembull ndalohet leximi. Ëh mm -hmm. uh, dhe lirinë mbi trupin e tyre. Kjo është premisa. Ku ne fillojmë edhe e lexojmë këtë roman në veten e parë. Në fakt një trishtim shumë i madh se gjithë ato libra të cilët flasin për diktaturën kanë një lloj ngjan një lloj trishtimi, por ky është një lloj trishtimi tjetër krejt ndryshe, domethënë një Është ka një zymësi, domethënë, sa kur e mbaron mbetesh ë për një farë kohë të gjatë pa pa fjalitë e duhura për ta ndërtuar këtë e mbarova mbrëmë dhe po po po mendohesha gjatë, domethënë në, në gjithë rrëfimin se si të vjen diktatura edhe ta ta ta ngjall atë trishtimin e madh, në. Mm. Në fakt më kujtua jashtë kësaj domethënë që në 85 unë kam qenë 14 vjeç kur kur vdiq ai që duhet të vdiste. Diktatori po. Edhe ë Mbaj mend nuk e harroj kurrë, një zonjë aty që pa fqinjen e vet që kishte lyer buzët me të kuq dhe i thotë ku shkon ti me buzët e kuqe më ka vdekur udhëheqësi mua ti lyen buzët me të kuq nuk do ta harroj kurrë domethënë mm -hmm. dhe fëmijë kam qenë po nuk harroj kurrë fytyrën e saj dhe trishtimin e tjetrës sepse mund të përfundonte në çdo sekondë domethënë mbas hekurave a e internuar a për një gjë kaq banale domethënë dhe ma ma kujtoi ky libër pastaj me me ato Atwood në fakt ka ka ka sjellë një situatë hipotetike të një momenti, a ky është letërsi femërore, në fakt autorja njihet për për për mbështetjen e saj për lëvizjet feministe. Dhe është e kundërta e, e një shoqërie ku gratë vendosin, gratë kanë mundësi të vendosin. Dhe është një lloj proteste kur kur kur e një shoqërie që mund ta humbasë këtë. Mund ta humbasë për shkak se gratë vendosën për vetveten. Ëh, mm -hmm. është madje e përshtet, domethënë është e dhënë këtë në në një raport krejt tjetër kur thotë që sepse shërbëtores i kujtohet kohët e shkuara, kohët kur kur, kur ishin në liri, kur ishin në liri. Kohët e shkuara ishin ato që janë sot, po themi. Kur, kur mendonin, kur kur mendonin, kur dashuronin, kur punonin, mm -hmm. kur vendosnin, mm -hmm. dhe Diktatura vjen dhe heq pikërisht këtë lloj lirish për të vendosur për vetveten. Ë ka një ironi në raportin e kësaj sepse protesta është që gratë në në liri kanë vendosur vetë për numrin e fëmijëve për për mënyrën se si mund të divorcohen, si mund të martohen, ku do shkojnë, ku do jetojnë, si do mm. jetojnë. Dhe vjen diktatura dhe i heq çdo lloj mundësie, madje edhe leximin, madje edhe diskutimin. Dhe ë Ato janë thjesht një trup që nuk vendosin dot për vetveten. Mm -hmm. Është dikush tjetër që vendos për ta. Ëm uh, shërbëtorja jonë, edhe dhe gratë të tjera si këto sepse gratë janë ndarë në disa kategori, disa quhen Marta dhe merren me gatim, disa quhen shërbëtore dhe këto merren me lindjen e fëmijëve. Mm -hmm. Duhet të themi që në këtë botën e ardhme ndodh që që pjelloria ka rënë shumë në maternitet lëvizës. Po, dhe këto gra kanë për detyrë që të jetojnë bashkë me një çift, për shembull kjo shkon te komandanti, Ë dhe i, gruaja e cilit nuk bën fëmijë. Dhe kjo duhet të jetojë në shtëpi me ta, duhet që të bëjë dashuri me komandantin në mënyrë që të mbetet shtatzënë dhe në momentin që kjo lind këtë fëmijë, mm -hmm. duhet të shkojë në një shtëpi tjetër te një komandant tjetër dhe gruaja e tij. Dashuri pa fjalën dashuri. Po, po, po, sigurisht. Por por ajo është një makinë riprodhuese, ka humbur të drejtën mbi trupin e vet dhe dhe kjo është çfarë kërkoi për sa dhe nuk ka asnjë zgjedhje ndërsa. Po, unë kisha para se ta lexosh mhm. ti ka një moment madje, më thënë që mhm. Vijnë ca turistë japonezë dhe i kërkojnë këtyre të bëjnë ca foto dhe këtyre u kujtohet që ajo se i duken kështu si diçka muzeale aty. Po. Dhe u kujtojnë japonezët, i kujtojnë atë veshje dhe thotë dikur këto veshje i quanin perëndimore, mm -hmm. siç. Aha. Fiks për për për ka shumë gjëra që mund të lidhim ata pak nga ata që kanë jetuar diktaturën mund të lidhin me me me këtë lloj libri, edhe pse nuk ka pas synimin e një diktature ushtarake, ka pas mm -hmm. një diktaturë tjetër, diktaturën që ka të bëjë me me heqjen e individualitetit, me heqjen e lirisë, me heqjen e një raporti të brendshëm të të fuqisë që ka gruaja vet. Po ka edhe një gjë tjetër që e ka bërë këtë roman, për shembull unë po shikoj që ky roman, edhe pse është shkruar vite më parë, edhe ka dalë në 84-ën, 85-ën, ë uh, fillimisht në Kanada, në Shtetet e Bashkuara dhe pastaj në 35 gjuhë të botës, por uh, Këtë vit ky është ndër romanet më të lexuar papritur. Mm -hmm. Bashkë me uh, 1984-ën e Orwellit dhe një grup tjetër romanesh distopikë që flasin për një të ardhme e cila nuk është kaq e sigurt dhe kaq e bardhë sa ç'ne kishim menduar apo kaq e lehtë, kaq pa, pa probleme sa ç'ne kishim menduar. Do thotë që e ardhmja kërkon angazhim nga njerëzit për të ruajtur liritë që mund të kërcënohen. Kishte një shprehje që dikush e kishte cituar sot e, e Philip Roth nga nga American Pastoral, që thoshte që mendojmë që historia është diçka, e mendojmë historinë në terma afatgjatë, po historia është diçka që ndodh papritur. Edhe dhe në fakt ndodh, ngjarjet ndodhin papritur ti, vetëm më vonë pastaj mendojmë sikur sikur erdhën ngadalë. Vetëm se pak njerëz ka që dinë të lexojnë kohën e tyre, zakonisht njerëzit e lexojnë si kujtime dhe Janë thjesht tifozë të asaj që kanë qenë në fakt kanë qenë duke lozur, po pastaj e shikojnë si tifozë. Ëm um, ka një unë doja që të lexoj vetëm një pjesë të vogël këtu. Kur uh, Ofredi është duke e, e kësaj i kanë ndërruar dhe emrin, por uh, edhe është bërë of er, of me dy f, mm -hmm. of sepse është of Fred, i përket Fredit. Është figurë, po. është lojë fjalësh, domethënë është. Ëm um, Edhe ajo është duke duke imagjinuar se si erdhi kjo gjë. se si kjo dhe miqtë e saj të paangazhuar shikonin punën e tyre, shikonin jetën e tyre. Këto gjëra ishin duke ndodhur politikisht, ishin duke ndodhur vërdall, por këta nuk u kushtonin shumë vëmendje deri në momentin që këto gjëra që po ndodhin vërdall u bënë burgu i tyre. Thotë, ne jetonim zakonisht duke shpërfillur, Shpërfillja nuk është njësoj me mosbindjen. Duhet ta stërvitësh. Asgjë nuk ndryshon njëherësh. Në një vaskë që nxehet pak nga pak mund të përvëlohesh për vdekje pa e kuptuar. Kishte artikuj nëpër gazeta sigurisht, kufoma nëpër kanale apo nëpër pyje, rrahje për vdekje ose gjymtime, vënie dore siç thuhej, por ato s'kishin të bënin me ne. Kishin të bënin me gra të tjera dhe burrat që i bënin ato gjëra ishin burra të tjerë. Asnjëri prej tyre nuk ishte nga ata që ne i njihnim. Historitë e gazetave ishin si ëndrra për ne. Ëndrra të këqija, por që i shihnin të tjerët. Sa të tmerrshme, thonim, dhe në fakt ashtu ishin, të tmerrshme, por të pabesueshme për ne. Ishin tepër melodramatike me një përmasë që nuk ishte e jetës sonë. Ne ishim njerëz që nuk dilnim kurrë nëpër gazeta. Jetonim në hapësirat e bardha, boshe, në qoshet e pjesëve të shtypura të gazetave. Kjo na jepte më shumë liri. Jetonim në hapësirat mes këtyre historive. Që erdhën dhe u bënë mm. pastaj historia e vetme, ë uh, derisa jemi aty ku jemi. Si gjithë shoqëritë që duke heshtur në momentin kur kur nuk kanë folur, domethënë, e gjen këtë tek ardhja e nazizmit, e gjen te ardhja e fashizmit, e gjen te ardhja e komunizmit, e gjen pikërisht këtë keqardhje të madhe, domethënë, që diktaturat vijnë ë dhe instalohen duke pasur si një bazë të qartë domethënë heshtjen e, e, e njerëzve, heshtjen e shumë njerëzve duke menduar se nuk do i vijë radha atyre. Mm -hmm. Dhe siç thotë ai prifti gjerman që nuk më kujtohet emri që kur vranë që s'folëm ne s'folëm kur mhm. vranë të tjerët s'folëm kur erdhën te ne s'kishte kush fliste kështu që mm -hmm. domethënë sepse kjo ndihet në mënyrën se si është shkruar të flasim pak për këtë domethënë në mënyrën se si e, e romani ka... fillon në të kur gjërat kanë ndodhur dhe pastaj në retrospektin e saj Domethënë shohim të përditshmen e kësaj gruaje, por edhe kujtime të saj. Pyetjet, pyetjet, domethënë, se po, po shikoja në bazë të pyetjeve që më lindën direkt pasi, pasi po e mbaroja, domethënë që, a mund ta zhdukësh traditën, kush jemi ne, domethënë, a mund të jetojmë dot pa liri, ose, uh, ça efekti ka kur ne e dim se kush kemi qenë. Mm -hmm. Dhe, realisht, më shumë, ka patur një, një edhe sistemi këtu te ne, Gjëja e po, parë që në Shqipëri. Gjëja e parë që kërkoi të të të largonte ose të fshinte nga faqja e dheut ishin librat, kujtimet, revistat e kohës mm -hmm. Zogut, për shembull, ose kohës së mëparshme ku tregonin një jetë tjetër dhe që u zhdukën pothuajse gjithë nga qarkullimi, për shkak se mund mund provokonin pikërisht këtë gjë, kujtesën se ka pasur një jetë ndryshe dhe mund të jetojë ndryshe. Mm -hmm. Domethënë dhe në fakt e pikturon shumë mirë këtë gjë se si se si zhdukej pikërisht kujtesën. Ndërkohë, kjo mbijetesën e ka pikërisht tek tek raporti i i i kujtesës vetë, mm. ku i kujtohen ato mm. jeta ndryshe dhe mendon që e, e ka si dritare lirie. Mm -hmm. E ka si një dritare që mendon se ka dhe një jetë tjetër, domethënë, dhe mundesh. Dhe e, i ka përshkruar në ka ka një trishtim shumë të madh, domethënë, është është një libër shumë i trishtë. Unë kam lexuar libra edhe siç është E vranë Dinë, domethënë që që është tipik ose libra të tjerë që kemi ne këtu, domethënë, por ky është një libër i trishtë për shkak se ë se si vjen dhe të të trondit ajo humbja e e e, e komplet personalitetit të një femre, ku përfundon vetëm në trup. dhe mm. për trupin e saj nuk mund të vendosë asgjë, domethënë. Sepse kjo kishte një familje vendos... dikur, kishte një burrë, mm -hmm. kishte një vajzë që ia kanë marrë, që s'e di se ku është. S'e di se ku është mamaja, nuk e di se ku është bija, nuk e po. di, domethënë, ë po mendon që do do jetë do ta trajtojnë mirë vetëm deri në momentin mm -hmm. kur ajo riprodhon, mhm. pastaj mm -hmm Ka frikën sepse me përfundimin e kësaj ajo përfundon thjesht një kufomë që dikush do ta lërë të vdesë siç ndodhte me shumicën e femrave të tjera. Është edhe frika pastaj që që ajo ka sepse ajo nuk është e sigurt nëse mund të flasë, kjo është një gjë tjetër që ma kujton Shqipërinë, po themi të ose sistemin autoritar të diktaturës që funksionon përmes frikës. Ë uh, ato nuk janë të sigurta nëse mund të flasin me shoqen apo s'mund të flasin, nëse mm -hmm. mund të hapen apo s'mund të hapen sepse ë uh, sepse është është është Ajo mund të jetë një spiune dhe dhe ti mund të përfundosh shumë keq nëse mm. ankohesh. Jo, shiko, domethënë e pranon këtë gjë, jo vetëm që mund të jetë gjithkush spiune, por që e ndjen si të fillojnë ta ndjejnë si detyrim që duhet ta tregojnë diku, domethënë të ndajnë ato detaje mhm. çfarë duhet të tregojnë. Mhm. Domethënë dhe kur troket dhe kur uh, ikën komandanti e merr e fut në një lokal ku mendon se ishte ndryshe, ku imitoheshin veshjet e dikurshme, ku uh, imitohej jeta në liri, mm -hmm. Dhe kjo duhet të ikte sepse kishte leje, domethënë përfundon ka frikën e dhe familjes ku strehohet, ëh, sepse nga momenti në moment nga ato mund të shkohen. Por e, e konsideron normale që edhe ato edhe mund ta spiunojnë, ëh. Ëh, mm. mm. duke konsideruar normale dhe shoqen e vet, edhe vetveten, pra ka humbur çdo gjë, kanë humbur çdo çdo çdo çdo kufi, domethënë e lirisë, çdo çdo kufi i besimit Dhe njerëzit janë thjesht numër, janë mm. thjesht matrikull, janë thjesht riprodhim, domethënë janë makineri. Ka një detaj interesant. Është një pjesë që se që se mm. po. Po ka një detaj që do para se ta lexoj herë do thosha që në dhomën e saj ka një qëndisëm në një në një mbulesë tavoline, mhm. nga ato qëndismet me kryq, punën me kryq që bëjnë, që shkruan fjalën faith në anglisht atje. Ë cilin ajo e lexon, po grave u ndalohet ta lexojnë. Ajo lexon me bisht të syrit, vazhdimisht vetëm ato fjalë, vetëm besim, thotë ajo, besim. Besim dhe ka frikë se nëse më kapin duke e parë fjalën besim do quhet që jam duke lexuar. Edhe Mayday, Mayday, po. domethënë sepse shoqëria që kërkon t'i ndihmojë, domethënë është ka emrin Mayday, domethënë mm. si si ato të thotë. Mm. Është diçka si fluturim, sepse është thirrje që bëjnë aviatorët, domethënë në në raport me ata që po. kur kërkojnë ndihmë, është fjala ndihmë, por duhet të jesh i aftë të fluturosh për për për të ikur nga po. nga nga ky lloj burgu, domethënë të fluturosh, si të fluturosh, të mendosh, të mendosh ndryshe. Dhe ne dimë se sa se sa të vështirë e kanë patur në çdo lloj diktature ato që kanë mundur të fluturojnë ose ato që kanë ditur të fluturojnë mm -hmm. ndryshe përmes vetvetes tyre, përmes mënyrës së të menduarit. Dhe fakt Jo rastisht e ka lënë Mayday. Mayday. Mirë, po lexoj pjesën e fundit. Rashë në dashuri, thoshim. Më ka rënë në kokë për të. Ishim gra që binim, që besonim në rënie në këtë lëvizje tatëposhtë. Sa e këndshme ishte, sikur fluturoje, por në të njëjtën kohë sa e frikshme, sa ekstreme, sa e pamundur. Zoti është dashuri, thoshin dikur, por ne e kthenim mbrapsht, kështu që dashuria, si parajsa, ishte aty, mjaftonte të zgjasnim pak dorën. Sa më të vështirë ta kishim për ta dashur njeriun pranë nesh, aq më shumë besonim tek dashuria, abstrakte dhe e plotë. Ishim gjithnjë në pritje për mishërimin e saj, për atë fjalë të shndërruar në një gjë të gjallë. Mund të jemi mund të jemi diçka pa të shkuarën, mund të jemi diçka pa ëndërruar, mund të jemi diçka pa dashurinë. Janë pyetje që kanë të bëjnë me një raport jo thjesht feminist, jo për të drejtat e tyre, por që mos të humbë dinjitetin. Mm. Dhe mos të humbë atë që e bën vetvetja, pa kaluar kufijtë. Mm. Po të kemi parasysh që kjo është vendosur në një moment kur gratë kanë Kanë fituar gjithçka, na ka ardhur e kundërta. Pra, ka ardhur ekstremi tjetër, mhm. në një shoqëri ku gratë mund të vendosin shumë. Patjetër. Po, um, kjo është pra, edhe gjëja që, që kupton që në qoftë se na heq kujtimet, në qoftë se na heq uh, besimin, në qoftë se na heq miqtë, në qoftë se na heq të drejtat, liritë, atëherë ça mbetemi? Një pirg me kocka dhe me mish. Po, ajo shumë do të thosha. Faleminderit, faleminderit Gimi. Me kënaqësi. Është Rrëfenja e shërbëtores miq të dashur uh, Nga Margaret Atwood shkrimtarja kanadeze E gjeni në çdo librari, është botuar nga Anxhela Shqari është përkthyer. Po, është një përkthim shumë i mirë, shumë gjë që por edhe pse është i trishtë, unë besoj që është një libër që sugjerohet për lexim, sepse është nga ato që të jep shumë. Patjetër. Ndërkohë, Olta, jam shumë kurioze ç'ka ndodhur me censurën e luanëve. Nuk është gjetur. Oh, oh, oh, oh. Si kam. Me zemër të ngrirë dëgjova. Tash po na thotë gjeta. Jo, jo, këtë herë jo. Ta dëgjojmë edhe një herë. Pa hënë. Mhm. Për shkak se luanët janë që bashkëpunojnë me njëri-tjetrin, ai duhet të mësojë gjithashtu mhm. se si të bëhet pjesë e tufës. Atë mm gjahtar, gjitar, jo. jo. specie jo. janë primat. No. Specie më kanë thënë shumë. Janë gjallësa. E dëgjojmë një herë tjetër. Jo, mos e thuaj gjithas kaq. Okej. Keni thënë shumë gjëra, por nuk keni thënë fjalën e duhur. Kështu që vazhdoni gërmoni. E dëgjojmë. Për shkak se luanët janë që bashkëpunojnë me njëri-tjetrin, ai duhet të mësojë gjithashtu se si të bëhet pjesë e tufës. Sorry. Kjo ishte për kontrollin e plotë mjekësor? Mhm. Mm Mund t'i japim edhe dy bileta? Po, meqë do ia japim pse. Okej. Okay. Miq të dashur mbrojtësit e Galaktikës volumi 2 është sonte në mm -hmm. Cineplex, ne kemi bileta për t'ju çuar atje. Në çift. Kështu që për atë që do zgjidhi censurën e Altinit, do japim Një kontroll të plotë mjekësor në Spitalin Amerikan dhe dy bileta për filmin e mbrëmjes sonte në Cineplex. Mm -hmm. Gardianët e Galaktikës apo Rojtarët e Galaktikës volumi 2. Na çorientove komplet. Pse? Po ku ti un? S'po e gjej dot tani. A doni të bëjmë një kë kam parë un? Okej. Po, a dua. Okej. Po. Me thënë të drejtën duam. Po pra Lori. Me thënë atë që është, kemi një orë që e presim. Okej okay, Lori, atëherë. Një kë kam parë unë tani në klubin e mëngjesit, miq të dashur për ju që luani për herë të parë, loja funksionon e tillë, un kam parë një personazh që të gjithë supozohet e njohim dhe Dhe ju bashkë me miqtë e mi, duke bërë pyetje, do ta gjeni se kë kam parë. Now, domethënë now. Mhm. Mm Është të nisur. Ëm. Uh, Okej, okay, Atëherë ti do jesh e para që bën pyetjen e parë për sot. I jepi Jerry. Është femër? Jo, Jerry. Atëherë ky është mashkull. Je shumë ke një nuhat të jashtëzakonshëm. Të lumtë. Është një shumë impres. Shikon njerit. Mm. Politikan. Jo. E shikon Alti? Jo. Është i gjatë. Është gazetar. Në një jetë Domethënë Në një jetë tjetër ishte i gjatë Me profesion është gazetar Ah, ok është edhe më shumë se aq, Por po them që me profesion është gazetar Qënka mbi 20 Oh yeah baby. 069 20 70 222 nëse e gjeni se kë kam parë unë, dërgojeni atje do të fitoni një dhuratë. Atëherë ti po më thua që diploma është gazetari, po bën gjëra tjera që s'kan lidhje me gazetari? Jo. Që kanë lidhje me gazetari, më vazhdon. Okej. Lori, go Lori. Je Lori. Pas pak Lori. Jo, jo, prit, prit, prit. Jeri. Kam ngel pa fjalë fare. Veç dëgjo. E sakt Jeri, ke ngel pa fjalë. Është tek 50-tat. Brun. Oh, oh. Është thinjur Jeri. Mirë, po tani normal. Jo, nuk ka, është shumë i njohur. Moderator. Jo, jo, jo, jo, jo. Krye redaktor. Hop. Asnjë gjë. Asnjë gjë s'na the dhe ti. Jo. Eh, Më shumë se krye redaktor. Vazhdojmë. Është drejtor në një televizion. Jo, Jeri. E ke shumë, e keni. Fillon emri me A. Me A. Punon në Klan. A. AF, apo. Mund të themi fala Jerit. Apo jo. E gjeti Altini bra. Bravo. Në fakt unë mua nuk më shkoi mendja fare tek ai. Është uh, automated focus, miq të dashur fokusi automatik. AF. Kthehemi pas pak klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. Jeri. Oh yay. Çfarë ndodh me ato historitë tua të tmerrshme Jeri? Historitë tua super super interesante. I gjeni meqë ra fjala tek faqja jonë në Facebook, është facebook.com fraksion klubi i mëngjesit, shkoni atje. Kujdeset Jeri. Nuk e një lajm që po lexoja unë. Ëm Ishte shumë shumë i çuditshëm. Ha ha ha. Bëhet fjalë për një çift, ajo është kolumbiane, edhe bashkëshorti i saj, Sandra. Ajo është kolumbiane ndërsa ai kolumbian. Po. po. Mhm. Sandra Milena Almeida, është emri i gruas. Ndërkohë Sandri quhet bashkëshorti. Sandri ndoshta nuk e di se si e ka. Megjithatë të dy jetojnë në Kolumbinë verilindore, por çfarë e ka bërë historinë shumë interesante është që çifti kishte, po them, kishte ruajtur një shumë të mirë është të majme kurse dollar kishin kurs shumë të majme për 7000 dollar dhe kishin menduar që me këto kursime që kishin bërë të shkonin së bashku diku me pushime por çfarë ndodh është që oh, çfarë pushime, pushime 7000 dollar se lale Unë i bëj kështu, shumë më të lira. Po po them, po më imagjinoj. E kishin menduar seriozisht. Unë bëj 100 lekë. 15 ditë Altin, 7000 dollar. Po pse tash nisi se nuk i bëjmë dot këto kështu që janë Nga 500 dolar dita të bjesë, se janë e shumë Por, çfarë e bën të çuditshme historinë është që Sandra kishte zbuluar që në fakt bashkëshorti mm. e kishte tradhtuar Ose më saktë ishte në një oh, lidhje tjetër, me një vajzë tjetër oh. Dhe vendosi që të marrë hak edhe ndoshta edhe për t'i vjedhur parat Që ai mos t'i gjente edhe t'i mm. harxhonte parat me të dashurën e re Dhe unë një kasafortë Jo, Kasafortën e kishte me vete Altini. Çfarë bëri është që i gëlltiti të gjitha paratë. Oh, oh, hungry, hungry, hungry. Ai oh. Përfunduan në stomakun e Sandrës uh, dhe i ka gëlltitur dhe ishin prerje 100 dollarëshe që nga po. komplet kuçedër. Uh, deri në momentin që të nesërmen ka pasur probleme me stomakun dhe... Të nesërmen kishte probleme, e? Po, kuptoj. ka shkuar në spital. Fillimisht nuk ka treguar asnjë gjë, pra nuk i ka treguar mjekëve dhe vetëm ka thënë që kam siklete nga stomaku e me radhë. Ata ë uh... Se edhe nuk ta nxë goja ore, ta thua. kam ngrënë 7000 dollar. Do me thënë, do thuash 7000 dollar çfarë? Çfarë ke ngrënë me 7000 dollar? Jo, jo, 7000 dollar. Jo, jo. Si ka mundsi? Dollar, dollar. duke me ndu, uh, duke mos e treguar historinë e vërtetë se çfarë kishte bër, ata vendosën mjekët që uh, të bënte një skaner zonja për të parë se çfarë kishte në brendësi të stomakut të saj. Fillimisht, të jenë të jenë bekuar me zonjën. Jo, jo, në nga skaneri mjekët kanë kuptuar apo kanë kujtuar, i kanë ngatruar lekët që kishte kjo në mhm. stomak mm -hmm. i kanë ngatruar me qese të vogla, kujtonin se kishte gëlltitur drogë fillimisht. Jo, jo. Kështu i ka shkuar mendja, të paktën këtë kanë bërë me dije, dhe është kirurgu Juan Pablo Serrano, i cili ka thënë, "Na la pa mend sepse ne menduam që kishte qese të vogla uh, droge në stomakun e saj, Derisa çështja uh, u bë shumë serioze dhe më në fund Sandra ka deklaruar që un kam ngrënë 7000 dollar, e kanë futur në operacion dhe ia kanë nxjerrë por jo të 7000 dollar, kanë shpëtuar 5700 dollar. Pjesa tjetër ka humbur. Por këto 5700 dollar janë tharë, janë larë me kujdes. dhe Sandra i ka marrë sërish. I takojnë njeri. Normal. Nëse ato para mund të quheshin paratë e dikujt, ato janë paratë e Sandrës. ka një lidhje shumë më të thellë se sa shumë me ne. Apo jo. Mirë. Ëm. Mm, mm, mm, Muzikë tani në klubin e mëngjesit miq të dashur. Metcon Mhm. E vërtet. Lady Gaga, Lady Gaga miq të dashur në klubin e mëngjesit. Në çfarë? Jo, në gjithë mirë kësaj radhe. Po. Për bish. Një, në një lady. Po, është çështje moshe, mendoj se. Është më shumë lady sesa Gaga tani. Sa është po. kjo, sa është, ha? Ajo, atë ato po diskutonim. Askush nuk e di më se sa jemi. Unë s'dija sa isha vetë, me thënë të drejtën, gabova që parë. Edhe unë gabova. Po. Edhe Altini nuk e mbante mend. Altini e dija 24, Altini është 28. Po pra. Në po, fakt tamam tamam jam 33. Edhe kur po, pra. mësova dhe vetë nuk akshe akshe. Sa po ia bëmë llogaritë Altinit. Është në pritje në prag të 34-s. Kurse Lady Gaga është 31 siç e thashë. Bravo. Qenka më e vogël se ti Altin. Siç e thashë sot, kurse tha fare. jo më thashë unë kur the për moshën ti tash. A vërtet më? Po. Ndërkohë që Altini ka bërë edhe një lojë censure miq të dashur me Luanën e tij. Me luanët e tij Me luanët e besa Do të thënë me Unë një luan desha apo më dhanë disa luanër Luanër Luanër, po Dhe një luanës E dëgjoje, e dëgjoje mirë, dëgjo një pak Për shkak se luanët janë që bashkëpunojnë me njëri-tjetrin. Ai duhet të mësojë gjithashtu mm. se si të bëhet pjesë e tufës dhe t'u bindet rregullave të ashpra që e drejtojnë atë. Jo, jo. Shumë mirë. Janë çfarë janë? Hajde. Po fundja çfarë do të gjej që të jem për vete. Po pra, është është karakteri që e vendos. Është karakteri që vendos se çfarë janë. Në fakt, mm. ishin ishin uh, ishin dy prindër, ishin nëna dhe baba që kishin një djalë. Ai po i kalonte, shkoi gati 33 edhe akoma në shtëpi. E kupton? Po. Por uh, Por këta vendosën thanë, oh, shiko, djali do të marrë një drejtim në jetë. S'ka kuptim. Po. Dhe babai kishte një ide një ditë e mori një shuk me para. Mori një Bibël dhe një Kur'an, i vuri bashkë. Mhm. Mm mori pastaj edhe një shishe me raki, edhe i la të gjitha këto në tavolinë. Mm -hmm. I tha gruaja çfarë po bën? Tha ky ta shikojmë djalin tha se ç'do bëhet, tha se do t'i japim një drejtim. Kur të vijë në shtëpi tha, shikojmë do marri paratë. Mhm. Mm do marri tha Biblën dhe Kur'anin apo do marri rakinë? Atë që do zgjedi tha, ashtu do bëhet djali tha, ne ta mbështesim. Mhm. Uh -huh. Dhe në atë kohë dëgjojnë çelësat në derë edhe shkojnë fshihen. Shikojnë se ç'do bënte djali. Mhm. Mm edhe vjen djali atje, shikon paratë. I numëron shpejt e shpejt, tak hop, i fut në xhep. Hmm. Atëherë pastaj shikon Biblën, Kur'anin i shfleton një farë kohe të dyja me radhë, kështu tregon interes. Mhm. Shko te dritarja se kishte më shumë dritë, lexo, lexo, mori i futi në xhep njërën, ktheu në xhep tjetrën, i futi të dyja. Pastaj shkoi te rakia, e hapi rakinë i mbajti erë kështu sikur këto verat e shtrenjta, apo. Oh, tha, edhe tak e ktheu, piu gjysmën e shishes. Ups. Edhe pastaj vajti në dhomë dhe u shtri të flinte. Doli babai duke qarë nga dollapi. Me gëzim. Kurse nëna ishte e hutuar, pa i tha, "Çfarë do bëhet tha ky tha?" Mori të gjitha, tha, paratë i mori, tha Biblën e mori, Kur'anin e mori, tha atë rakinë e piu. Tha lëre tha, do na bëhet djali politikan. I mori të gjitha. Ai ishte i gëzuar. Edhe me vese, edhe me morale, edhe me para. Të gjitha bashkë. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. Në Club FM në 104 tani ora është 9:10 minuta. Miq të dashur kur të vijmë këtu në studio takojmë dy të rinj që janë pjesë e Bienales Mesdhetare që zhvillohet në Tiranë. Mirëmëngjesi secilit prej jush nga klubi i mëngjesit në Club FM. Është Bienalja e Mesdheu 18 e dëgjuat me zërin e Ema Andreas në atë klip miq të dashur që e prezanton. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Dua të mirëpres këtu dy nga artistët që marrin pjesë në këtë Bienale, janë nga qyteti i Shkodrës, Elona Çuliq, që është një poete e re, edhe gjithashtu Besmir Sula, street performer Një sheshi mirëpriti përveç dyqind e tridhjetë artistëve që janë nga mosha tetëmbëdhjetë deri në tridhjetë e pesë vjeç, mirëpriti edhe artdashësit, dashamirësit, mhm. kaluesit, ku di unë, gjithkënd që ishte aty. U ba një hapje, një prezantim, foli ministrja e kulturës Mirela Kumbaro, e cila është edhe si themi organizatorja ajo që mori kumbarja fiks lujva Mirela dhe u prezantuan në gjithë kuratorët drejtori mhm. artistik i Bienales Driant Zeneli mm -hmm. Ja, kështu. Ishim aty. Po shumë mirë, pra, janë janë do të ketë në qytetin e Tiranës gjatë gjithë këtyre ditëve deri të martën që mbaron. Deri të martën, 30 pika në në nëpër gjithë Tiranën, në muze, mm -hmm. ku di unë sheshe, do të ketë akte urbane do të nëpër galeri, në Bunk'Art, mm. Reja, gjithkund, gjithkund. Pra, performanca do t'i shihni gjithkund. Është shkëlqyeshme. Kështu që uh, miq të dashur ju që e dëgjoni, jeni në Tiranë, jeni në në zonën e Durrësit që mund t'i ndiqni këto aktivitete, ka një faqe online në faqen e Facebook mund të kërkoni për shembull për Mediterranea me rr-në e fortë Mediterranea 18 dhe do t'ju dalë faqja ku uh, do të gjeni informacione mbi mbi shumë prej aktiviteteve 30 pika në në qytet përfshira në në Bienale, po tani kthehemi tek ju të dy. Uh, ju dëgjuat për Bienalen në Shkodër. Mhm. Më tregoni pak se si u bëtë pjesë e kësaj dhe pse si erdhi që jeni sot këtu. Vëllashtu. Vazhdo. Po, po. Po e fillon me fillon me Elonën e vazhdon me Besmin. Elona është edhe kumbara e kësaj gjëje. Unë me Besin punojmë bashkë te një qendër rinore në Shkodër. Edhe kena eksperiencë si trajner, të dy jena trajner të teatrit social për fëmijë apo për të rinj në kushte dizavantazhe. Okej, okay, kjo është shumë e bukur. Ndalemi një moment mm -hmm, kjo është puna juaj e përditshme. Që keni me pasion e dua të pyes për këtë. Ju punoni me fëmijët e familjeve të varfra, apo themi, familje të margjinalizuara. Me komunitetin rom, po. me fëmijët kryesisht të dizavantazhuar, por normalisht edhe. Po pse mendoni që është e rëndësishme që këta fëmijë të bëjnë art? Ah, ok. Në rregull po vazhdoj vetë. Topi që ngre, topi që ngre unë. Po. Pse si themi për shembull? Unë jam unë drejtoj trupën akrobatike rome, që është një trup që përbëhet nga fëmijët rom. Trup e vogël, por shumë simpatike dhe pse ne do, dojmë që ato fëmijë me ba art, është sepse ne besojmë që arti mundet me me me të ndryshu. Mm -hmm. Ne përveç akrobacive që i mësojmë që për mua nuk është gjëja më e rëndësishme, për mua është e rëndësishme që atyre me Me u dhanë vetësiguri përmes atyne gjanave që bëjmë, përveç akur, përmes akur, akurbacive, mm -hmm. plus që me fitu edhe një leadership, ato vetë me kanë zot e vetës, domethënë, që nesër masnesër, për, ok, janë njerëz me ngjyrë, nuk kanë shtëpi e bla bla bla, mm -hmm. por në fund krejt bëjnë diçka, kanë një talent, bëjnë diçka që mund të jetë shumë më mirë se sa disa njerëz tjerë. Mu m'ka ndryshuar arti, kështu që unë besoj shumë fort që edhe njerëz të tjerë mund t'i ndryshojë arti, edhe terapia përmes artit është shumë e mirë. Jam jam i sigurt që që kjo është Ëm um, Elona mendon ti që që arti për shembull për këto pak ditë që do jenë në Tiranë mund të ndryshojë njerëzit për mirë? Patjetër, aq më tepër kur uh, tema e bienales është shtëpia. Mm -hmm. Është një moment reflektimi. Kështu që në qoftë se jemi përballë performancave se është arti kontemporan, uh, ka, si me thënë, diskutime për artin kontemporan, sa i mesazhit, sa i cilësisë është. Po në fund ë kur je aty nuk del pa, pa një përsiatje. Mm -hmm. Kështu që un jam shumë dakord që tek shtëpia dhe katër elementët që kanë vu historia, konflikti, ëndrrat dhe dështimi, kush nga ne nuk i ka pas këta në rrugtimin e tij të jetës. Pra janë katër elemente që mhm. ndodhin brenda shtëpisë. Ëndrrat se i ëndërrojmë brenda shtëpisë kur flemë apo kur kur rrim sy hapur. Mhm. Çfarë mm -hmm. tjetër? Është konflikti. Konflikti ne e dimë shumë mirë se i kemi njerëz në shtëpi. Po, është historia. Po, patjetër. Edhe dështimi. Edhe dështimi. Mm. Po, edhe dështimi është njëri nga elementet që ju e keni kapur dhe me thënë po. të drejtën, edhe nuk po e them se ju jeni këtu, po dështimi është njëri që unë e kam shumë për zemër. Realisht e kam, sepse e di që përmes dështimit mëson shumë. Atëherë po sa me datë 7 në orën 8 te Metropoli. Hajde shif dështimin tonë. Po, po, po, po, po, pra ju e keni ë uh, për ta shpjeguar pak, domethënë shfaqja juaj është uh, poezia e mm -hmm. Elonës dhe dhe kërcimi yt, po. Ë uh, si si ndodh pra Elon? E lexon vet poezinë tënde? Ë uh, nuk është krejt uh, lexim apo është një midis, nuk e di, është eksperimental, është mm -hmm. midis kangë, okay. sound. Ti ke një ritëm pra që. Po, mm -hmm. slam mhm. tip mm -hmm. tillë, edhe në këtë performancë un vi edhe pak si më ka përpunu pak besi, vi pak si edhe performer, mm -hmm. pra nuk jam vetëm, pra. po, mm -hmm. edhe mhm. te lëvizja, pra jemi të dy gjithë kohës në lëvizje edhe në zanë. Mm -hmm Besi nuk do të flasi. E kuptoj. Besi flet me gjitha mënyrat e tjera. Ky nuk ka nevojë për me fol, edhe. Po ti si që si qëndroni, si qëndroni në skenë me njëri tjetrin? Qëndrojmë besoj shumë mirë, ë? Perfekt. Si si skuadër punët i kemi shumë mirë. Kemi edhe një koleg tjetër, po që nuk dona me zbulu sot. Po po, normal. Në performancë jo të dyve domethënë. Në performancë kemi edhe një personazh, ndoshta është edhe personazhi kryesor. Mhm. Kurse ne të dy jemi Instrument. E kuptoj, instrument, instrument uh, instrumental në këtë. Po është është dështimi njëra nga aspektet e, e shtëpisë, po themi elementëve që ju keni dashur ta po, eksploroni? Ajo që ne kemi dashur përgjithsisht kur flitet shpresa, shpresa, mos u dorëzo sepse ke një dritë në fund tuneli. Mm. Kështu që uh, askush nuk merret me atë që janë aty nga je deri te tuneli. Pra, Ça kalon për te deri te ajo dritë, mm -hmm. sa humbet, ok, fitojmë pa diskutim, po uh, me sa me eksperiencë të paktën teme personale kanë kenë ato sfidat, mm -hmm. rrëzimet që mhm. kanë mm -hmm. plotësu, mm -hmm. ose rrëzimet të cilat të kanë kushtëzu për me pas një të ardhme më të mirë. E kuptoj. Arti apo artisti apo njeriu është duke kalu një një periudhë tranziti. Kështu që disa janë, dalin te drita, disa s'janë, dalin. Ne merremi me këtë pjesën e tunelit. Që është është me shikim nga drita. Është stil, është stil për shumë veta, po. Është jo, është interesante, është interesante vërtet, kështu që shfaqja juaj, pra, është tek teatri Metropolit. Mhm. Në orën Në datën 7 në orën 8. Në datën 7 në orën 8. 20 minuta, po. Mhm, 20 minuta. Po. Kush është? Ju më thatë Ema është kuratorja. Ema Andrea është mm. kuratorja jonë. Po, e po. e pjesës tuaj, po. E pjesës tonë. Ja, e performancës me e disiplinës së performancës për gjithë performancat e tjera. Ndërkohë ju ku po rrini, po rrini në Tiranë këto ditë. Po. Ajo shtëpia, Tirana është shtëpia jonë, është e hapur për ju sigurisht. Edhe juaja gjithashtu. Dhe dua të them që janë shumë njerëz që janë marrë me këtë punë, është shumë përpjekje. Ë si kryesor është Ministria e Kulturës, Bashkia e Tiranës, Bashkia e Durrësit normalisht me me mbështetjen e Bienales së artistëve. Ne di që erdhën ata që erdhën artistë shqiptarë jashtë që kanë ardhur në Anglia. Artistët kanë ardhur edhe studentë mm -hmm. të Puljes që kanë vetëm për me pa hapjen, si më thanë. Atmosfera ka qenë shumë e bukur dje te parku Rinia, shumë ëm Ok, 230 artistë është e pamujtun edhe t'i shifsh. Po ka një lloj, me fjalë vetëm të jesh te një park, mm ka një shkëmbim energjie, një shkëmbim buzëqeshjesh. Mm. Oh, prej Shqipnijet. Edhe është shumë bukur ky kjo kjo mundësia që të jepet për me pa. Pra ne nuk kemi eksperiencë në bienale, mm -hmm, jashtë, sepse mm -hmm. eksperienca individualisht si artistë jashtë nëpër festivale kena. Po të Të krijosh këtë eksperiencë në në vendin tënd është bukur. Është shumë mirë. Është edhe është shfatiman sepse sepse nuk e kemi bërë ndonjëherë deri tani dhe është hera e po. parë. Edhe lidhjet që ju do të krijoni artistët e tjerë që do njihni, që janë ngjashëm me ju e bashkëpunimet e mundshme. Këta është janë fara që mbillen. Ura, ura, ura që duket si klishe kështu, po nuk është klishe realisht. Unë po mendoj të njëjtën gjë që që kur kam qenë më i ri, mendoja si klishe, thosha, "Ah, mo ça janë këto tashi, vinë, takohen e bëjnë." Po në fakt ato takimet janë janë mund të mund të japin rezultat 10 vjet më vonë, por por japin një rezultat jo jo të keq. Është çështja e tunelit. Tuneli që bëhet edhe urë. Patjetër. Unë ju falenderoj shumë për kohën Elona Çuliq, mike e dashur poete dhe Besmir Sula, eh, street performer këtu, pjesë e Bienales së 18 mesdhetare të artistëve të rinj. Mos harroni 7 maj ora 8.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 Niseshteja e misrit do të thithë yndyrën në qilimin tuaj. Gjithçka që duhet të bëni është të hiqni niseshtenë e misrit dhe tapeti do të jetë i pastër. Organizoni kabllot e energjisë. Të gjithë që nuk durojnë dot kabllot rreth shtëpisë do ta duan këtë mënyrë të pakushtueshme për t'i organizuar ato. Në fillim shkoni te grumbulli i kabllove dhe ndani kabujt sipas përdorimit dhe më pas merrni letra higjienike. Mbështilleni secilën dhe etiketojeni me shënues. Në vetëm disa hapa të lehtë, ju do t'i thoni lamtumirë shqyerjes së kabullit nga sirtari apo sende të tjera. Rregulloni kokën e dushit. Herën tjetër kur koka e dushit do të prishet, mos harxhoni para. Merrni një palë doreza gome, pritini në copa të vogla, merrni një copë dhe mbështilleni rreth tubit aty ku ndodh rrjedhja. Vidhoseni kokën e dushit me pjesën tjetër dhe rrjedhja përfundimisht do të ndalojë. Vrisni mizat. Kjo është metoda e natyrshme dhe e shpejtë për të zhdukur insektet nga shtëpia. Miksoni dy lugë sheqer, dy lugë shurup dhe dy lugë mjaltë në tas. Ngrohini në një mikrovalë për 45 sekonda. Prisni disa shirita letre, hidhini përbërjen dhe vendoseni letrat në vende ku mblidhen më shumë insekte. Pastroni objektet e qelqit. Gjithmonë është luftë të pastrosh qelqin, syzet apo vazët, të cilat kanë forma të papërshtatshme për t'u pastruar, Kjo është zgjidhja, mbushni një enë me ujë dhe shtojini tableta me minerale. Lëreni për disa minuta dhe filloni të pastroni me një copë. Rezultatet do të jenë fantastike. Pastroni tenxheret. Kjo metodë e re familjare dëshmon se nuk keni nevojë t'i pastroni tenxheret me metoda të vështira. Vendosni tenxheren në furrë, mbuloni pjesën e poshtme me uthull, lëreni të vlojë Para se ta lini të ftohet, shtoni sodë buke e cila do t'i japë pastrim dhe shkëlqim si të jetë një tenxhere e re. Largoni aromën e keqe të frigoriferit. Temperaturat e larta dhe ushqimet me bollok bëjnë që frigoriferi të lëshojë një aromë jo të pëlqyeshme. Megjithatë, pasi të përgatisni kafenë, merrni një letër dhe vendoseni në katin më të lartë të frigoriferit tuaj. Pas gjysmë ore, ju do të vini re se aroma do të jetë zhdukur. Mbajtësja e pecetave, Mjafton një shishe spray dhe një qyp. Dekoroni qypin sipas dëshirës. Merrni pecetat, shtrydhini dhe futini direkt në qyp dhe tërhiqni njërën për t'i mbajtur në linjë të tjerat që do të tërhiqen me kalimin e ditëve. This is Club FM 100.4. Hajde okay, pra. Okej, le ta hedhim. Sharadio, loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vet. Mm. Mos vjen ai vet. Fjala juaj është uh, një fjalë që është një send. Jo. Fjala juaj është qesharake vajza. Është pak, është pak. Të shkakton gaz, Alini. Shkakton gaz, është një epitet. Një veprim një akrobaci? Jo, jo. E bën edhe njeriu? Tani nga halli mund të bësh akrobaci. Është një djegje, po. është një djegje jo. kur Unë kujdes me fjalët, ëh. Njeriu e bën në shtëpi. Jo vetëm. Jo, jo vetëm në shtëpi. Mos është nga ato veprime që thotë. Mund ta bësh vetë, mund t'i thuash edhe dikujt të ta bëj. Kë? Fillon me m. Me k fillon? Kur të ha, edhe do. Ua, që. Kur të ha kurriz. Ndërkohë kemi edhe një censur që është sfidë për gjithë ju. Këtu në klubin e mëngjesit ka mbajtur gjithë ditën sot dhe ne kemi dhënë dy dhurata për atë që do vi pari. Do mbaj edhe për javën tjetër. Me përgjigjen e saktë kemi ca luanë dhe luanesha. Edhe profesorin tonë që na shpjegon diçka në lidhje me këta mm. luanë dhe luanesha. Duke i etiketuar ata si të tillë. Ti ta gjen. Ta gjen. Për shkak se luanët janë që bashkëpunojnë me njëri-tjetrin, ai duhet të mësojë gjithashtu se si të bëhet pjesë e tufës dhe t'i bindet rregullave të ashpra që e drejtojnë atë. Më kanë thënë grabitqarë. Jo, jo, jo. Janë mace të mëdha. Jo. Po s'ka kohë se thua të mace të pra, mëdha. Po, është më e shkurtër. Janë mishngrënës. Ah, mirë, mirë, mishngrënës janë. Ambicioz. Ambicioz janë. Mm. Jo, s'mund të jetë një luan ambicioz. Nuk e kanë gjetur. Kureshtar. Po kureshtare janë mace. Normal. Mm. Por jo. Nuk e kanë gjetur. Macja ime do të futet edhe të tubi i sobës ta eksplorojë. o zoti më. Më kërkon mua që të blej tub, se s'kemi tub sobe. Shikon vrimën edhe, po. mund të ishte një tub. Ka diçka që mund. Oh, si e ke macen Lora? E pra Lori s'na ka treguar fare. Lori si është macja jote. Ka fillu kafshon atë. Mirë ju apo. Është faza e lojës. E gjejmë një censurën e luanëve miq të dashur si sfidë për ju. Dy dhurata kush e gjen? Për shkak se luanët janë që bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Ai duhet të mësojë gjithashtu se si të bëhet pjesë e tufës dhe t'i bindet rregullave të ashpra Na bëre në zemër Altin. Për shkak se luanët janë që bashkëpunojnë me njëri tjetrin, ai duhet të mësojë gjithashtu se si të bëhet pjesë e tufës. Pjesë e tufës. Pjesë e tufës. Po, se një korbash quhet murder, njësoj si quhet vrasje. Kanë lidhur, po pra. Nuk e di. Nuk e di. Interesante. Psycho. Por një korb, një a crow behind the murder do të ishte një korb mbas tufës së korbave, jo mbas vrasjes. Tani goca me këtë tingull do me thanë se ju mund të hyni në lojën tonë të Ëm, um, ej. Anagrama, kjo uh, shprehja jonë në Sha Radio është është shumë e vështirë. Sonja. Fjala. Fjala është shumë e vështirë. Është degë. Ky mendonte që nuk ishte e vështirë sa duhet, unë them që është Varja sa e vështirë, shumë. Kaq e vështirë. I ka unë mirë pafshë. Është send? Jo. Jo. S'ka të bëjë fare. Okej. Olta. Është një gjë që hahet. Jo. Jo, Olta është shumë larg. Është diçka e gjallë. Jo. Jo. E balsamosur. Jo. Është një njeri. Jo. I ngordhur. E bën sepse unë e shoh veten Pa pa i dhënë shumë hollësira. Ideja është që nuk është një vizatim i mirëfilltë, por është një vizatim pa hollësira, pa shumë detaje, por që ti ta kuptosh diçka. Apo jo. Më fal, bëjmë një të tillë edhe për jo të treguar. Jo, jo, jo, jo, E pra, skicë. po është e njëjta gjë. Ajo që po përshkruan është një skicë. Skema. Një vizatim i thjeshtë. Është një lloj vizatimi po. që paraqet një ngjarje apo diçka, po. por në mënyrë jo të imtësishme. Po, okay. Ose ose një përcaktues lëvizjesh. Lori mund ta bëjë një gjë të tillë, një skemë. Mundet jo, Lori të bësh një skemë? Skemë për çfarë? Ah! Po kanë qenë ato piramidalet. Po bravo. Dum dum. Ah. Mjaft. Dhe më e bukura është që Altini e demonstroi ah. gjatë gjithë kohës. Zon. Dum dum. Ah. Ajo. Okej, mirë. Se është e premte dhe njerëzit janë, janë për qejf Shiu nuk fillon deri të hënën, nuk dashur me qëra vjale Të dielën Deri të hënën Po të dielën pra do kishte shi Është të veti Unë e pashë për në Gjirokastër si do jetë 15 gradë ishte kur ta thashë unë Altin, ndërkohë që 23 do jetë maksimalja për sot dhe 15% shanset për shi. Sot s'ka pra. Sot jo, nesër jo, ndërkohë 99% të dielën dhe nis rreth orës 8 të mëngjesit. Po.